หลอบร้อนพระรักการยพระพุทธธรรมประสงค์ขอเดินพรและปฏิบัติธรรมทุกท่าน供养ง供养法、อ养ย啊，在座的各位น员，早า好。เพื่อนๆที่นั่งที่นอนอยู่ข้ ข้างกับลุกตื่นขึ้นมาหมดหรอย่างนั้นช่วยช่วยนับจำนวนหน่อยว่า เออ เพื่อนๆที่เรามาอยู่ร่วมกันในสามสิบวันมาเนี้ยหรือยังหลับยังไหลอยู่ท知道大家是醒 หรือว่า หรือว่า นั่งอยู่ตรงนี้ก็ยังเพลิดเพลินยังคิดถึงที่นอนอยู่今天是第四天啊，三天的用功啊，在座的醒了几位？คงไม่เป็น คงไม่เป็นแบบนั้น พราะว่าตื่นขึ้นมาแล้วรู้สึกมันมีความสดชื่นเช้าเช้าเหมือนกระดอกไม้ที่ก็ยังรอรับแสงพระอาทิตย์พอสาดส่องออกมา ดอกไม้ก็เบิกบาน รับแสงแดดที่สาดส่องลงมา心上的景象是什么样的？嗯，天空明亮，太阳就要出来了。嗯，红红的花，绿绿的叶，小鸟不停的在叫。ใจใจของเราก็เหมือนกัน ควรที่จะเปิดรับในสิ่งที่ดีหลังจากที่เราหลับพักผ่อนมาอย่างเต็มที่昨天晚上睡到今天早上，时间应该差不多够睡了。早上起来应该是像刚才讲的那样。ยาวความวิตกกังวล อย่าเอาความวิจิกิจฉาลังเลสงสัยอะไรต่างๆมาเป็นตัวก่อเกิดแห่งความสงสัย แล้วก็ทำให้เรานั้น เนิ่นช้าเสียเวลา什么是功德？什么是福报？早上起来啊，心中啊充满了欢喜、法喜啊，轻松自在。 那看什么都是好的，都是美的啊！这是功德，这是福报。清晨起来，看什么都不喜欢，不顺眼，不满意，这就是你的恶业。การจริญสติแม้แต่ในอริบทก็ตามตื่นขึ้น พอตื่นแล้วก็จะลุกจากที่นอน เราเราลองสนใจกับสิ่งเหล่านี้ลองดู ว่าการที่จะปล่อยให้ใจพอตื่นขึ้นมาปุ๊บปล่อยใจของเราแล่นออกสู่อนาคตแล้วก็ย้อนกลับสู่อดีต มันเป็นผลดีกับเราหรือเปล่าค早上睁开眼睛很有的啊穿好衣服很有的 从床上起来，啊，轻松的，啊，也知道的，穿上自己的鞋，啊，深呼吸，啊，轻松的走出自己的房间。อยู่กับหลวงพ่อเทียน เวลาท่านตื่นนอน เวลาท่านตื่นตื่นขึ้นมาจะลุกขึ้นจากที่หลับที่นอน ท่านพยายามที่ทำตัวตนของท่านให้เบา有的人呢是早上一起来睁开眼睛啊，人还没有爬起来，睁开眼睛就在想昨天谁对不起我，昨天的不满意、不喜欢，昨天的是非。เก็บที่หลับที่นอนอย่างเงียบติด ไม่เสียงไม่ส่งเสียงรบกวนใครแม้แต่พระที่นอนอยู่ข้างๆโดยเฉพาะอาตมาที่นอนอยู่กับท่านจำวัดอยู่กับที่กติเดียวกับท่าน พยายามที่จะตื่นพยายามที่จะลุกก่อนท่านทีไรท่านลุกก่อนทุกทีทุกเที่ยวไป แต่เวลาท่านลุกท่านจะทำตัวให้เงียบเบาที่สุด昨天的是过去，它已经过去了。 大家要学会活在当下，你才知道什么是快乐。那作者讲到罗伯特尊者在世的时候，嗯，有一天，嗯，我我们的这位尊者跟罗伯特啊睡在同间啊疗房里面房间里面，嗯，他老人家的清晨起床的时候。 从来是非常的轻，点声音都没有，啊，轻轻的穿好衣服，轻轻的把门打开，轻轻的出去。当我们现在就是醒过来的时候，发现萝卜姐不见了。每天早上都是这样。มาดูนักปฏิบัติธรรม <laughs> ทั่วไปไม่ใช่เฉพาะ แม้แต่อยู่ในเมืองไทยก็ตาม พอตื่น พอตื่นขึ้น กลัวว่าคนอื่นเขาจะไม่รู้จักว่าตนเองตื่น พยายามที่จะทำอะไรให้เกิดเสียงดังอึกกระทึกคึกโครมเพื่อเป็นการปลุกให้คนอื่นเขาตื่น那我们嗯的宁波的练习者呢，他就想说，呃，我明天一定要起得再早一点。 要跟五布田呢同一个时间起床，然后一天第二天就故意的早一点。可是当他睁开眼睛的时候，五点田就觉得又不在旁边。那么打开窗帘望出去外面，啊，五布田就觉得在进行，在用功。เป็นภาวะหการ รู้สึกตัวอยู่ตลอดเวลาว่าเวลาจะตื่นแล้วทำอะไรบ้าง แล้วจะเกิดเสียงรบกวนคนอื่นหรือเปล่า只要在外面进行，没有人知道，因为一点声音都没有。那那一般福田尊者，嗯，在自己房间，那在周围进行的时候，那他没有穿鞋，啊，是光着脚，为什么？ ในในความรู้สึกของอาตมาบอกว่าหลวงพ่อเทียนนี่เดินเดินเหมือนช้างแต่ก้าวย่างเหมือนเหมือนกับแมวที่ก้าวย่างคอย ที่จะจ้องจับเหยื่อหลวงพ่อเทียน就者啊，他的一举一动、一言一行，就像 不是最强决心，就是一位最最啊有决心的人啊，时时刻刻啊有决心的做每件事，不会早上起来明晃晃做出很大的声音影响到别人啊，这是决心的作用。们多决猫。 การการก้าวย่าง การเดิน การไปการมาเกิดความรู้สึก สติสสติสัมปชัญญะในการสำรวมระวังตนเองอยู่ตลอดเวลา เพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมของพวกเราทั้งหลายทั้งหลายเนี่ยบางบางทีเรามากำหนดรู้เฉพาะการยกมือสร้างจังหวะ แล้วก็เดินจงกรม 那我们呢？现在一般是啊，在做手部动作，啊，在禅堂上做手部动作，或者在清醒的时候，我们会啊提起决心，啊很小心。那日常生活当中大家还要啊多用功，多用心。 มันเลยมันเลยได้เฉพาะอยู่ในช่วงระยะเวลาการเดินจงกรมและการสร้างจังหวะ แต่นอกเหนือจากเวลาที่การเดินจงกรมและสร้างจังหวะเรากับทั้งเผลออยู่ตลอดเวลา修行的这条路上，大家一定不能马虎，不能放逸，就是在一点一滴中去积累 去好好的提起你的觉性。那尊者也讲说苦，我的苦就是在你最不经意、最不小心的时候啊，钻我们的空子。เพราะนั้นเรามาปรับเปลี่ยน รูปแบบบ้างการเป็นอยู่ของเราเนี่ยเราเราจะอยู่ด้วยความรู้สึกตัวใส่ความรู้สึกตัวลงไปตรงไหนบ้าง ในรีบทที่มันการเคลื่อนไหวไม่เฉพาะการยกมือสร้างจังหวะหรือเดินจงกรม尽量的、轻松的、有决心的活在当下。 อยู่อยู่ในอิริบทใดก็ตามพยายามที่จะใส่ความรู้สึกใส่สติสัมปชัญญะเราลงไปตามรู้ดูอาการการเคลื่อนไหวของกายจะอยู่กับความรู้สึกอย่างใกล้ชิด现在找昨天发现有两种状况学里面，一是有一些啊不少学员 有的人甚至按捺不住心中的喜悦，啊，样子就是说样子有一点滑稽。ไม่ปล่อยไม่ปล่อยให้อารมณ์ไม่ปล่อยให้ความทั้งเถอเข้ามาแทนที่ พื้นที่ของความรู้สึกตัวพยายามที่ขยับขยายออกไปเรื่อย ๆ แทนทดแทนความพื้นที่ของความหลงอยู่ตลอด没关系， 那没关系，你只要决心提起，回到正常的状态。啊，那还有一种，就是啊还没有升起啊这种法喜，也没关系，很正常，就是平静的啊心中没有过。我们拢于内意意蕴内，个培养起个，心，心感受个那，落去于内意 บ่อยๆอยู่เนืองๆ不管是怎么样是关系还是啊平静你的人你让大家看到你的笑笑啊应该是一个正常的正常人的笑อย่าไปย้ำแต่ความหลงถ้าย้ำแต่ความหลงมันก็ ขยายพื้นที่ของความหลงออกไปเรื่อย那说啊是正常的，心是正常的啊，一个最最正常、最最轻松啊自在一个人。กลับให้ไว หลงรู้ตัวว่าหลงกลับไว ให้เร็วไวที่สุด อย่าไปวิพากษ์วิจารณ์กับอาการในความหลงตรงนั้น 不管快乐还是痛苦，都是迷啊！只要一迷，马上知道，回到正常的状态啊！只要啊，一到一起，马上清楚，回到正常的状态。他若被淹，ความหลงอยู่ตลอดเวลา。诶，ทำไมมันหลง？诶，ทำไมมันหลง？มันกลับกลายเป็นว่า ย้ำชิดย้ำทำกับภาวะไอความหลง อย่างนั้นอยู่ตลอดเวลาภาษาหนึ่งก็บอกว่า ชิดซ้อนชิด那这样的迷是很正常เราเราไม่รู้ว่ามันคิดซ้อนคิดคิด ว่าอย่างเอ๊ะทำไมทำไมต้องหลงหาวิธี หาวิธีที่จะกำจัดกับความหลง แต่มันยิ่ง ยิ่งคิดมันก็ยิ่งมีแต่ความหลงไปตลอด我们在座的每位都是这样迷的，所以你不要责怪自己。 心放轻松，就是说，本来已经迷了，不去思考自己是如何迷的，就迷上来了。ความรู้สึกมันจบลงอยู่ตรงความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นกับตัวของเราเองไม่ใช่ไปจบลงอยู่ที่ความคิด。我 เพราะฉะนั้นนักปฏิบัติธรรมเขาเราอย่าหลงกล เพราะว่าความหลงหรือภาษาที่ว่ากิเลสนี่มันก็ฉลาด มันเหมือนกับเราตกลง ตกเข้าไปอยู่ในวงตกอยู่ในของวงของ เขาวงกฎที่หาทางออกไม่ได้ ถ้าเรามัวแต่ไปหาความชิดชิดหาสิ่งเหล่านั้นมันมันเหมือนกับภาวะแห่งความหลงอยู่ในภาวะหลงแห่งความในวงเขาวงกฎอะไรลักษณะนั้น หาทางออกไม่ได้这个深深的山谷中，啊，怎么爬都爬不上来。 其实只是一个轻轻的、轻轻的知道，你就可以一下子不要当下。但是我们不，我们迷了又再去迷了又再去又往下问一个为什么啊？就是说，不要再去因为过去啊每一件事情再去探究一个结果啊，他们。 高是相对不是真竟的。มันกว้างเกินไป มันไกลสุดลูกหูลูกหูสุดลูกหูลูกตามากเกินไป เรากลับเข้าหาความรู้สึกสติสัมปชัญญะของเราตรงนี้ มันมองเห็นช่องทางเห็นหนทางในการที่จะออกที่จะหลุดออกจากภาวะตรงนั้นเรา们每个人都想寻找一个结果啊，就觉得说试着 问大家，试问大家，谁找到结果？谁真的找到说那件事为什么是那样的？那它都是个因缘的假合而已。好，好，现在中间龙跟棍，它乱。 พยายามตั้งมั่นด้วยความรู้สึกสติสมัชัญญะของเราให้ดี อารมณ์ที่มากระทบอารมณ์ที่มันหลอกเราแต่ละครั้ง แต่ละมาเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนรูปแบบมาตลอดเวลา会有一个深深的体会啊，一切都是生没有一件事情是永恒的。 包括我们自己，那我们真的说，我们不可能活到两百岁、三百岁、一千岁。我们自己也是一个生命。那么你身边所有的人、所有的事情，都是生、有不在灭、灭了还在生。มอบมอบอำนาจในการรู้สึกเป็นผู้ดูแลสแกนภาวะอารมณ์แต่ละฟักแต่ละ อย่างแต่ละสิ่งที่เข้ามานัเข้ามาจะได้ประจักษ์แจ้งเกิดขึ้นกับตัวเราเ เราถูกตลบเราถูกมันตลบหลังตลอดเวลานะครับการปฏิบัติธรรมมันมันหลอกให้เราหลง หลอกให้เราติด แม้แต่ความปิติ ความอิ่มที่เกิดขึ้น 是而是要去啊，带着一个感恩的心，感恩每一个顺境跟逆境。เอาเอาเข้าจริง ๆ แม้แต่ปิติก็เป็นอุปสรรควางกั้นทำให้นักปฏิบัติธรรมนนเนิ่นช้าเสียเวลาหลงอยู่กับภาวะตนนั้น 让我们能够认清、认清事实真相，认清什么是真理。ปิติเกิดขึ้นได้ ไม่ได้ ได้ ทุกทุกคนมันมันเหมือนกับทางผ่านที่เกิด ที่เราจะผ่าน แต่ว่า บางคนก็เสียเวลาในการที่จะดูตามลายทาง อะไรบ้าง เป็นยังไงบ้างนี้บ้าง กับอีกคนหนึ่ง รีบ เดินจำอ้าวอ้าวไปถึงสู่ จุดหมายเป้าหมายของเราอย่างง่ายดาย在用功的过程中，不要带着任何的期望和欲望啊！你当下能够放下啊，就比如说当下就是涅槃，当下就是小涅槃啊！不要一直带着任何期望，我在这几天之内我要修这个阿罗汉。 我呃我这一生这一世，我一定要离苦，我一定要解脱，我一定要成佛。啊，你如果带着这种欲望，你是不会解脱的，因为这是一种贪欲。บางคนก็อย่างที่ถามบางคนก็เพลินอยู่ในความสวยความงาม เพลิดเพลินอยู่ในภาวะอารมณ์สดสวยกับกับธรรมชาติกับสดสวยกับอะไรต่างๆรอบข้างของเรา มันเลยมันเลยทำให้เราเสียเวลาในการเดินทางสู่เป้าหมาย觉性每个人都有本来就有人知道的那心又道轮回众生都有เพราะฉะนั้นเป้าหมายเป้าหมายของเราต้องชัดเจน所以大家啊知见要正确目的要清楚ไม่งั้น ไม่งั้น เราจะเสียเวลากับสิ่งเหล่านี้知见正确，正确的知见是没有一个真实的我在修行。ดูได้ไหมดูได้ แต่ไม่เคยไม่ให้ความสำคัญกับสิ่งเหล่านั้น有些人不仅有我，而且法执。วันไหนที่เกิดความสำคัญให้ความสำคัญกับสิ่งเหล่านั้น มันจะดูด เรากลับเข้าสู่ภาวะแห่งความหลงไปตลอด每天都是我怎么样，我怎么样，我在修行，我在用功，啊，我是那个精进，他不用功，他不精进。แม้แม้แต่ความหลงที่หลงคิดว่าตนเองเป็นผู้รู้有一个我在修行，就是说一万劫，我还是那个你。 แต่ถ้าเข้าไปยึดอยู่กับตัวผู้รู้สำคัญมั่นหมายว่าตัวเองเป็นผู้รู้ สุดท้ายก็คือตกอยู่ในวังวนของความหลงอยู่ดีไม่我在当下就是念念都是啊处处都是ถ้าเมื่อใดเราหลุดออกจากนั้นท่านท่านบอกว่า หลุดออกจาก ความรู้ตรงนั้น อย่าเข้าไปยึดติดอยู่ ตรงนั้น รู้ได้ไม่รู้ แต่ว่าหลุดออกจากภาวะตรงนั้นออกมาให้ได้ ถ้าสำคัญมั่นหมายตนเองว่าเป็นผู้รู้ มันก็ยังติดอยู่ หลุดออกจากความหลุดพ้นหลุดพ้นออกจากความหลุดพ้นอีกชั้นหนึ่งออสิ่我佛弘法四十九年，但佛陀却说，他一个字 分享。啊，希望大家好好的来体会这一点。有些人有一些感悟，啊，就开始执着，啊。那作者说，啊，我们的书上写的很清楚，关障、思障、颠倒障，在中国的多生禅的队伍里，很多人出现了这些状况，原因。 应是地标。เพราะเพราะฉะนั้นภาวะตรงนี้นักปฏิบัติธรรมของเรานั้นจะเสียเวลาอยู่มาก ไม่ว่าแม้จะอยู่เมืองไทยก็เยอะสำคัญมั่นหมาย ว่าตนเองเป็นผู้รู้พอรู้เสร็จกับการเป็นรู้แบบอัตอัตลักษณ์ของตนเอง่า้ว也是一样，然后这群人认为自己知道 以为自己知道，一个真正知道的人，他是不会说他知道。一个真正知道的人，他会一直说他不知道，他是最最谦虚、与谦卑的。啊，所以不要自以为自己知道，把你啊放到一个啊最低的一个姿态，啊，一切从零开始。 ดังนั้นการการปฏิบัติธรรมเข้ามาตรงนี้หนทางในการเดินทางนะซึคือมันก็มีอุปสรรคแต่ว่าอุปสรรคนั้นก็เป็นสิ่งที่ต้องเรียนรู้แล้วก็เข้าใจกับมันอย่างชัดเจนแล้วก็อย่าลืมเป้าหมายที่เราจะเดินสู่เป้าหมายของเรา明明 所以大家一定要小心。那越知道慢心越增长啊，所以说慢心是修行路上最大、第一大的一个障碍。所以我们从第一天开始做，提醒大家：越修越柔软，越修越谦卑，越谦虚，这才是道，这才是路。 ราะฉะนั้นต้องระมัดระวังให้ดีการการปฏิบัติธรรมของเรา ถ้ามีเป้าหมายที่ชัดเจนในการเดินทาง เราก็สามารถที่จะสู่เป้าหมายของเราได้เร็วไวแต่ถ้าเสียเวลาอยู่กับการเดิน กับตามลายทางเพียงแต่เขาเอาสิ่งอะไรเล็กๆน้อยๆมาชูให้ดูเอาดอกไม้หรือความสงบหรือความปิติมาหลอกให้เราชมบ้างบ้างแล้วก็เสียเวลาง่วนอยู่กับสิ่งเหล่านั้น 就是在在泰国的法工，就是说我们很多法工很棒，啊，有一些是上过禅的老学员，啊，非常的谦虚，啊，恭敬，啊，就是说不是越修越高高在上，而是越修啊越能把自己放到最低，啊，甚至还在谈说之前，我们有一个师兄学得很好，啊，他可以当税务长。 他也会去找厕所。เช้านี้มันน่าจะมีอะไรดีๆขึ้นบ้าง เพราะการได้ยินได้ฟังพวกเราก็ได้ยินได้ฟังกันมามากแล้ว ว่าเช้านี้หลังจากวินิเสร็จว่าอยากจะพาเดินจงกรมเป็นกลุ่มของเราตามทุกทาง我还是在要强调这一点。 希望每一个人都把它背在心里啊！一个真正的修行人是最最谦卑、容忍啊、慈悲啊、有智慧的能上能下，能进能出。大家一定要记住这一点。学们，呢，今一个可能下面时间什么滚？ 那么每天，他说他现在，嗯，老人一样不停的唠叨，今天就唠叨到这儿。那，嗯，作者说想带大家一起出去进行。等一下我们男装先出单，然后女装跟后面。我们一列一列，就一条一条走。